Juntas por la noche puesta para el derroche, tus pelas abache, la mi Versace. Juntas por la noche puesta para el derroche, tus pelas abache, la mi Versace Que fue, que fue, que fue. Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donate la frenzy, kilo, kilo tela. Soltando los benji, cheque, cheque. Hoy party con la fania, hangando con salseros. Bendicen todas mis canciones. Paso por la noche, puesta pa'l el derroche, tus pelas bache, la con mi Versace. Ando por la noche, puta pa'l el derroche, tus pelas bache, la con mi Versace. Conmigo que ve, Rusi si son coming, Usi va, Usi Aviloni, con Milano, Dios bendiga a Yanni, más fría que tu baby mama. noche puesta derroche, tu pelo sabache la combi Versace. Juntas por la noche puesta pa'l derroche, tu pelo sabache, la combi Versace. Este tenis valentino. Bizcocho de mochino, gargantilla de zafiro. Un diamante azul marino. Y si yo llevo la ropa pica porque soy la más real. Bitch, me creo de verdad. Me doy un flow de paca, me veo original. Es la marca más cara que tú no vas a poder copiar Juntas por las noches, puta por las tu pelo salvaje, la combi Versace. Juntas por las noches, puta por las tu pelo salvaje, la combi Versace. con la leche. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, me el culo